أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا اللهم اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Dosmo do 14. hadisa koji je naslovljen uh, svetost muslimanske krvi. Svetost je nepovredivost muslimanske krvi. Hadis prenosi Ibn Mesud radijallahu ta'ala anhu, pa kaže Ibn Mesud radijallahu ta'ala anhu, kal, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu umri muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, illa bi ihda thalath, الثيب زاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري مسلم Znači prenosi Ibn Mesud radijallahu ta'ala anhu da je rekao da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao nije dozvoljena krv muslimana koji svjedoči šehade, to je svjedoči da nema Boga osim Allaha i da sam ja Allahu poslanik, osim u tri slučaja. Oženjeni ili udat, oženjeni bludnik, efeji buzani, oženjeni ili udati bludnik, on nefsu bin nefs, glava za glavu, Vatariku li dinihi, onaj koji ostavi svoju vjeru, el mufariku li džema koji napusti zajednicu. Hadis bliži Buhari muslim. U ovom hadisu poslanika alaihi salatu wasalam prije svega govori o svijetosti muslimanske krvi. Onaj ko posvjedoči šehade, to jeste da nema Boga sam Allaha i da je Muhammed alaihi salatu wasalam njegov poslanik, on automatski Eh, znači prije svega postaje musliman i njegova krv i njegov život su sveti zaštićeni. Što znači da je šehadet čovjeku zaštita i garancija za život i za, za krv, jel, odnosno za čas na Dunjaluku, a na Ahiretu je šehadet garancija da nećemo vječno ostati ili da neće vječno ostati u džahennemu. Onaj ko ima šehadet, to je minimum vjere, eh, on neće ostati vječno u džahennemu ako zbog svojih jeli, dijela, odnosno zbog svojih grijeha, završi u džehennemu. Zato je šehadet najvažniji u životu jednog muslimana. On je, da kažemo, jedna rečenica koja je i najbolji zikr u isto vrijeme. Najbolji zikr, odnosno najbolji riječ su la ilaha illallah. Riječ je la ilaha illallah. Kao što se navdje u hadisu, a naj, na, to je najviši vid imana, najmenji vid imana je ukloniti ono što smeta ljudima na putu. Inače vidimo da islam prida veliku pažnju pojedincu, zato je sveto, svetost muslimanske krvi jel, na, visokom, na visokom mjestu i naravno i svetost muslimanske časti. Zato nije dozvoljeno proljevati krv muslimana osim kada to islam dopušta i dozvoljava. Kada to islam dopušta, u ovom slučaju ovdje se radi o a, svetosti života. Ovdje se navodi da je a, život svet, život jednog muslimana koji svjedeći šehadet svet i zaštićen osim ova tri slučaja. Osim u ova tri slučaja. Inače, Islam čuva e, čast pojedinca i svetost pojedinca. Međutim, desi se nekada da pojedinac ugrožava interes zajednici. Da ugrožava interes zajednici. Ili da čini dijela koja, e, koja, kojima širi fesad i nered u zajednici. I naravno, Islam je propisao propise koji to želi suzbiti. Jer sve ovo, jel ovdje što se spominje u hadisova tri slučaja, kada je dozvoljeno izvršiti smrtnu kaznu. Sve to znači e, vezano je za narušavanje reda i harmonije u društvu koje je utemeljeno na Allahovim i Subhanahu ta'ala propisima. Kažem, e, život i čas muslimana su u osnovi zaštićeni, međutim, postoje slučajevi kada, kada gube tu garanciju i gube tu zaštitu. Jer imamo, kažem, slučajeva, svi propisi u islamu koji su, uh, u kojima su sankcije za pojedinca, one su propisane radi zajednice. Radi zajednice. Zato čovjek nikada ne može ovaj eh, svoj interes i sebe staviti ispred zajednice. Musliman u islamu je zajednica muslimana ispred interesa pojedinca. U ovom hadisu, znači, poslanik alejhi salatu vesselam prije svega navodi da je krv muslimana sveta. Ono onaj ko svjedoči ko svjedoči šehadet i ko vjeruje u Muhammeda alejhi salatu vesselam kao posljednjeg poslanika, ko priznaje njegovu njegovu poslanicu, on je zaštitio uh, svoj život i zaštitio je svoj krv i nikome nije dozvoljeno da prolije njegov krv muslimana bespravno. To je jedan od najvećih grijeha, od najvećih velikih grijeha. Naravno ovdje se postavlja pitanje, vrlo često se postavlja pitanje šta je s onima koji svjedoče, koji svjedoče šehadet, međutim fali im ovaj drugi dio šehadeta. Imaju prvi dio, vjeruju da je Bog jedan, ali nemaju ovog drugog dijela gdje trebaju da potvrde istinitost poslanstva Muhammeda s.a.v. U tom slučaju njihov šehadet je nepotpun i odbija se u cijelosti. Znači, ne može se prihvati samo parcijalno, djelomično šehadet, nego šehadet mora biti kompletan. Prema tome, čas jednog muslimana su zaštićeni osim ova tri slučaja. A to je e, to su e, prijestupi u islamu koji povlače koji povlače smrtnu kaznu. To je ono zbog čega se jeli, mnogi ovaj, na zapadu da kažemo uznemiravaju i kože im se ježi kako islam ovaj kako islam surov kako islam oduzima život i tako dalje. I mada znamo, spominjali smo da u mnogim zemljama na zapadu da imamo je li ovaj da imamo uh, smrtnu kaznu, da je propisana smrtna kazna. Prvi slučaj kada je je li dozvoljeno izvršiti smrtnu kaznu nad čovjekom jeste, kao što se navodi u hadisu, ovaj blud, blud onoga ko je oženjen i one koja je udata. E, ako se radi o neoženjenom i neudatoj, onda je propisano, propisana je druga sankcija, drugi had. To se zove ona precizno određena kazna šerijetska koja se zove had ili hudud, množina hudud. E, to je e, stotin udaraca bićem. Kada je u pitanju kazna za onoga ko ko počne bluda oženjene ili udat, islam propisuje kamenovanje. Kamenovanje, kod toga postoji iđma muslimanski učenjaka, odnosno musliman iđma. Kad se muslimane oko nečega ovaj slože, kada uh, uspostave konsenzus, oko toga više nema ovaj nikakve rasprave. Znači, islamski učenjaci i muslimani kroz historiju se slažu da je uh, da je ovaj kazna za oženjenog bludnika ili bludnicu da je kamenovanje do smrti. Kameno, kamenovanje do smrti, što jasno govori koliko je, koliko je e, gnusno to dijelo koje počini čovjek, jer Allah subhanahu wa ta'ala podario mu je da svoje potrebe pražnjava na jel, halal na način. Međutim, on je to zapostavio i okrenuo se onom što Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje. I naravno, tu postoje druge posljedice. Jedna od posljedica jeste miješanje porijekla miješanje porijekla, e, mada kažu danas u današnje vrijeme lahko ustanoviti kao kom je dijete pripada i tako dalje. Međutim, zna se, ovaj, zna se desiti da dođe do spora i do negiranja i tako dalje. U svakom slučaju, e, islam zabranjuje sve ono što približava bludu. Sve ono što približava bludu i sve to e, islam propisuje kao preventivne mjere da ne dođe do onog najgoreg čina, a to je blud ili zinalog. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Isra, sura Al-Isra kaže وَلَا تَقْرَبُ zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila i ne približujte se bludu, zaista je to ružan jeli, i odvratan put. E, zabilježeno je u praksi poslanika, alaihi salatu veselam, da je izvršena kazna nad jednim ashabom, jednom ashabikom da je izvršena kazna, jeli, zbog bluda, kazna kamenovanja. Tako prenosi jedna, eh, jedan veći dio ashaba da je poslanik alaihi salatu wasalam naredio da se izvrši kazna kamenovanja nad eh, jeli, čovjekom, odnosno ashabom koji se zvao Ma'iz. Poznata jel, priča i poznato ukazivanje. Eh, Ma'iz to je prvi slučaj i u, u historiji, odnosno život poslanika alaihi salatu wasalam, jedini slučaj kada je naređeno da se kamenuje onaj ko počini bluda bio oženjen. Isto bilježi ima muslim i drugi da je poslanik alaihi salatu wasalam da je naredio isto kamenovanje jedne žene, žene El Glamidije iz plemena El Glamidi, jel? I također bilježi jedna grupa prenosilaca poslanikova alaihi salatu wasalam riječ. Ovo su prvo bile e, praksa, drugo su jeli, poslanikova alaihi salatu wasalam riječ kada kaže kada je naredio ashabu po imenu Unejs, kada je rekao idi do žene tog i tog, pa ako prizna da je učinila blud, kaže kamenuje. Pa kaže otišao je do nje i ona je priznala da je učinila blud, pa je poslanik Ali Islalatu Veslam naredio izvršena je kazna kamenovanja. Poznata je li žena El Glamidije. Također u Kur'anu, u Allahovoj knjizi, bio je ajet čiji tekst je derogiran. Čiji tekst, tekst je derogiran ajet o kamenovanju. I to je Allahova mudrost, jel? A njegov propis je ostao i to je jedna vrsta derogacije, derogiranja u Kur'anu kada se derogira samo tekst Kur'ana, kada Allah subhanahu wa ta'ala derogira tekst Kur'ana, ostane njegov propis. A taj ajet je glasio e šejhu e šejhatu i da zene ja farđimu huma el betete nekale min Allahi vallahu azizun hakim. Ibn Abbas kaže, on je e, izvukao propis o iz Kur'ana izvukao je propis da je da je ovaj kamenovanje propisano Kur'anom i drugim ajetom. Pa kaže e, navodi navodi se prenosi sa Ibn Abbas da je ovaj ajet ahl al-kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitabi wa ya'fu an kathir. O sledbenici knjige došao vam je uh, vaš poslanik da vam pojasni mnogo toga oko čega ste se vi sporili u knjizi i da dosta toga je da i preko dosta toga pređe. A ono oko čega se sporili je li vrije u odnosi na vrije, bilo je bio je ovaj ajet u Tevratu koji je također propisivao koji je propisivao je li kamenovanje, a koji su oni koji su oni sakrili, znamo onom slučaju kad je kad su tražili od poslanika ali je Salat Veselam da im presudi zbog, zbog bluda, je li, pa je tražio te vrat, tražio je, jeli, da, vid, da vidimo kakav je propis te vrat, pa su oni sakrili taj, sakrili su taj ajet, odnosno taj dio te vrata. Znači, kada je u pitanju, da zaključim ovo, ovaj prvi slučaj, kada je u pitanju uh, blud oženjenog i oženjene, odnosno udate, pardon, uh, Islam propisuje po iđmao islamskih učenjaka i muslimana kroz historiju Islama propisuje kamenovanje do smrti. Na prvi pogled rigorozna kazna ali islam želi da suzbije islam želi da suzbije to, to jedno zlo koje je uvijek bilo veliko zlo. Čak u vrijeme, znači znamo prije islama da je blud bio raširen među, među Arapima, prije islamskim Arapima. Da je bilo javni kuća u to vrijeme. I zato islam je došao da to iskorijeni. Kazna je blaža za one koji su neoženjeni zato što ovaj islam uzme obzir to da nisu oženjeni i tako dalje. Međutim, kada su pitanju oženjeni, oni nemaju nikakvog opravdanja jeli, kada je u pitanju e, čuvanje časti i dostojanstva i zato je kazna rigorozna da islam odvrati svakog onog koga šetan jeli, nagovara i koga poziva da učini to, to, gnusno, jeli, to gnusno djelo. Sljedeći primjer, odnosno sljedeći slučaj kada je dozvoljena krv muslimana jeste odmazda. Odmazda, odnosno smrtna kazna za ubijstvo – za ubistvo druge osobe, poznata u Koranu i sunetu kao El Kisas. El Kisas. I po ovom pitanju postoji konsenzus ili iđma među islamskim učenjacima da onaj ko ubije muslimana namjerno, ko ubije muslimana namjerno zaslužuje, zaslužuje odmazdu, a to je ubistvo. I ovo je najpravednija kazna. I ovaj, I ovaj zločin uvijek je bio prisutan, ljudi su uvijek jedni drugi ubijali, od Kabila, kad je ubio svoga brata Habila, pa kroz istoriju da, do dan danas jednostavno imate ljudi koji ne poštuju tuđu svetost, tuđu svetinju, tuđu imetak, tuđu krv, tuđe dostojanstvo. I zato Islam propisao, zato Islam propisao ove rigorozne kazne da se to spriječi, da se spriječi zlo. I sve ove kazne su s tim ciljem. Ovdje Islam ne pokazuje svoju rigoroznost ili ovaj, da kažemo svoju ovaj, e, oštrinu pa da ljudima oduzima život. Ne. Ovdje se gleda opet, kao što smo rekli, gleda se interes zajednice. Jeste da će pojedinac izgubiti život. To je tragedija za pojedinca. Međutim, tragedija za zajednicu kada se u njoj raširi kad se raširi blud, nalu, kada se raširi jel, ubijstva, kada se raširi pljačka i tako dalje. Uvijek se gleda interes, interes zajednice. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ I mi smo jeli, njima u njoj, to jest u knjizi, propisali e, glava za glavu. Ovaj propis glava za glavu ili e, zub za zub, oko za oko, on je bio e, poznat u prijašnjim objavama, i u Tevratu i Inžilu. I to su one jeli, ovaj, propisi koji su poznati među svim narodima ili svim umetima. Sure El Maide 45. ajet. Zašto je propisana odmazda? Zašto je propisana smrtna kazna za ubicu? Evo pogledajmo danas nepravde u svijetu općento. Čovjek ubije drugu osobu i dobije 10 godina, 12, zavisi od okolnosti u kojima je ubio tu osobu. To je nikakva kazna. Osluži dvije trećine i izađe iz zatvora. A nekom je odzeo život. Nekom je ubio sina, ubio oca, ubio sestru, majku i tako dalje. I to se, on se, njihov se život nikada ne može povratiti. To je ne, ne nadok, nadvi gubitak. I onda on ovim podnavnim zacima, pravednim zakonima dobije ovaj, kaznu od 10 godina i osluži 7 godina Cilj ove, ove, ove širijetske kazne jeste da se sačuvaju životi ljudi. Znači, ubit ćemo jednog, izvršimo smrtnu kaznu nad jednim, da bi se sačuvali ostali životi. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُلِي الْبَابِ Kaže, vama je u odmazdi život. U, u našem prijevodu je prevedeno kao opstanak, jel? isla, ispravni prijevod, ali eto, u, vama ovdje se, ovaj, ako bukvalno doslovno prevedemo, vama je u odmazdi život, to jest vi odmazdom čuvate svoje živote. Ovi vi koji pamet imate. Sura Al-Bekara 179. ajet. I tek ta, tada u ovom kontekstu možemo razumijeti zašto Islam propisuje smrtnu kaznu za ubijstvo. Naravno, ovo ovaj, danas u svijetu, e, malo je onih zemalja, nekoliko muslimanskih zemalja u kojima se propisuje, jel, propisuje se ona smrtna kazna za ubijstvo. Mm -hmm dok u većini zemalja općenito u svijetu pa i muslimanskim postoji zatvor. Znači onaj koji je punoljetan, ako ubije, ako ubije nevinu osobu, bi gajri hak, znači bespravno, namjerno, bez obzira onaj ubica bio muškarac ili žena, propisano je da bude ubijen. Propisano je da bude ubijen, da, da se izvrši nad njim smrtna kazna. Smrtna kazna je li spada, odnosno ne izvršava se samo ako nasljednici ubijenog halale. Ako nasljednici ubijenog halale, tada se smrtna kazna neće izvršiti. Postoji kada je u pitanju uh, smrtna kazna, postoji nekoliko izuzetaka kada se ona ne izvršava. Većina islamskih učenjaka smatra da se musliman neće pogubiti radi nevjernika. Da se vjernik musliman neće pogubiti radi nevjernika, što ubio nevjernika. Zato što je on, da svi, njegova svjetost je svetija od, od nevjernika, njegove krvi. Mada ima islamski učenjaka koji, koji ne pravi razliku. Ne pravi razliku i smatraju, kao što su a, učenjaci hanefijskog mezama, oni smatraju da se musliman može ubiti izbog nevjernika. Međutim, e, džumhur je na stanovištu, to su jeli, ovaj, sedminici šafijskog, hambelijskog, malikijskog mezheba, da se musliman ne ubija, apsolutno se ne ubija zbog, zbog nevjernika i kao dokaz uzimaju vjerodostojan hadis koji bilježi imaju Buharije i drugi, u kojem poslanik alaihi salatu wasalam kaže La yuqtelu muslimun bi kafir. La yuqtelu muslimun bi kafirin. I oni smatruju da je ovo dovoljan dokaz, jeli, da, ovaj, da ovo je izuzetak, da je život muslimana svetio od života nevjernika. Većina islamskih učenjaka također sme, ovaj, smatra da da otac neće biti ubijen ako ubije svog, svoje dijete. Da otac neće biti ubijen ako ubije svoje dijete. Jer on je uzrok njegovog nastanka, postanka, tako da u ovom slučaju izuzima. To, ovaj, ovo se prenosi od Omera ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu. Prvi slučaj je propisan kada je u pitanju smrtna kazna za ovaj bludnike koji su u braku propisan je s ciljem da sačuva čast, dostojanstvo i potomstvo. Znači, s tim ciljem je propisan. To je cilj, odnosno svrha tog propisa. Da se sačuva čast, dostojanstvo i potomstvo. U drugom slučaju, kada je u pitanju ubistvo, cilj odmazde jeste da se sačuvaju životi. Da se sačuvaju životi. Jer za, a, zamislimo re, ovaj, da se provodi ka, smrtna kazna za ubistvo u mnogim današnjim društvima, sigurno bi e, se u velikoj mjeri broj ubistava smanjio. Sigurno. Kao što je slučaj u, u nekim muslimanskim zemljama, u, Saudis u Saudijskoj Arabiji, gdje je u velikoj mjeri, u puno većoj mjeri i kriminal i primjeri bluda i primjeri ubistava da ovaj, u puno manjoj mjeri zastupljeni u tom društvu, odnosno u toj zajednici nego u drugim društvima. Sljedeći slučaj kada, kada je smrtna kazna propisana, odnosno kada je propisano oduzimanje života, jeste e, odmetništvo, riddet. I po tom pitanju postoji konsenzus iđma muslimana, odnosno prije svega misli se na muslimanske učenjake i muslimanske autoritete, kada, kada se musliman odmetne od vjeri, javno, i kada ustraje u nevjestvu, i kada se ne vrati islamu nakon što mu, dadne, što mu se dadne prilika da se vrati, dadne mu se prilika za teubu, neki spomenju tri dana, neki sedam i tako dalje, i, i, nakon, i ako nakon toga ustraje u nevjestvu, propisano je da, da se ovaj da se pogubi. Kao što stoji u hadisu, wal mufariqu li dinihi onaj koji napusti svoju vjeru. Također prenosi imam Buharija i autori Sunena od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao men beddele dinehu faqtulu. Men beddele dinehu faqtulu. Je slatko i mali hadis Lako i zapamta, mogu se razumjeti lako. Uh, men beddele dinehu, od glagola beddele i bedilu, promijeniti, zamijeniti men bedele dinehu faktuluh. Pogubite ga ili ubite ga. I ovo je dokaz da onaj ko, ko napusti svoju vjeru, ko ovaj, se odmeti od islama, da mu je smrtna kazna. Što bi opet ovaj, kazao na zapadu, što je to rigorozan islam. Sve, sve redom pobi. Naravno, ako pogledamo objektivno, ovaj, zapadnjaci, ne muslimani, kada pogledali objektivno islamske propise, vidjeli bi da su oni svrsishodni, da su oni na mjestu i da, da mnogo ovaj, više drugi ubijaju ljude i čine fesad ne po zemlji, jeli, od, kako oni tvrde muslimana. Jel. Kada je u pitanju e, odmetništvo žene, tu postoji malo razilaženja. Kada je u pitanju odmetništvo muškarca, ne postoji razilaženja oko jeli, ovog propisa. Međutim, kada je u pitanju žena, jedan dio islamskih učenjaka Hanefije smatraju da se ne ubija žena. Hanefije su uvijek imale malo, malo ovaj malo drugačije stavove po mnogim pitanjima jer oni su više koristili rei mišljenje, logiku nego određene tekstove ovaj sunneta. Zato iz, iz, iz dva razloga glavna. Prvi razlog je što su bili imali rigoroznije da kažemo uvjete pri, pri prihvatanju ili za prihvatanje sunneta, a drugo što su mnoge predaje nisu dospjele do njih. Mnoge predaje hadisa znači nisu dospjele do njih. Dok većina islamskih učenjaka smatra da, da tu nema razlike između muškarca i žene, da i žena kada se odmetne od islama, da i njoj slijedi pogubljenje. Zašto je propisan ovaj propis? Zato što e, islam teži da sačuva vjeru. Znamo da postoje univerzalne vrijednosti da sačuva život, čast i metak, vjeru, potomstvo. Je tako? To, to je pet univerzalnih vrijednosti u islamu i svi propisi, ovi propisi i sankcije su usmjereni znači u tom cilju da, da se sačuva da se sačuva ove univerzalne vrijednosti. U ovom slučaju da se sačuva vjera. Da se sačuva vjera. Nekada je dobro nekada je dobro i silu potrijebiti da se čovjek odvrati od zla. Da se čovjek odvrati od zla. Možda bude, možda čovjek teži nevjerstvu, možda da određenom vremenu teži nevjerstvu, međutim, ako se boji da će biti pogubljen, odustani i onda kasnije se, kasnije se vrati kasnije se vrati i pokaje se. Znači u svakom slučaju ovaj, milost je i hajr e, za pojedinca i za društvo ovim propisima. Kada je u pitanju o, onaj čovjek koji ostavlja namaz, ovdje ovaj, autor se dotiče i tog pitanja, jer smo, to smo mi već spominjali, da postoji e, mišljenje islamske učenjaka da se i onaj ko ostavi namaz, ko ne klanja namaz, da se i on po, po, ovaj, da je propisano da se pogubi i islamski učenjaci se slažu kod toga da onaj ko ostavi namaz i zanijeće njegovu obavezu da je nevjernik i da se on jeli, ovaj, e, ima pogubiti kao murted ili odmetnik. Znači on se ovaj, veže za ovaj prvi propis za odmetništvo. Međutim, razilaze se, razilaze se kao što vam je poznato islamski učenjaci oko toga šta ako čovjek ostavlja iz nemara ili jenosti namaz, u tom slučaju većina ili džumhur islamskih učenjaka smatra da se treba da mu se treba dati prilika da se pokaje. A ako se ne pokaje, onda se ubija, e, znači, ne kao nevjenik, nego kao veliki griješnik. Međutim, imam i Ahmed i neki malikijski učenjaci smatraju da se taka ubija kao nevjernik što ima donekle, jer za onoga kome ko se dane prilika da se pokaje, pa se ne pokaje. I ustraje u ostavljanju namaza, da se ubija kao nevjernik. Jer kaže, neprihvatljivo je, nelogično je da čovjek kome se dadne prilika da, da, ovaj, da klanja, da se vrati na mazu i ovaj, dadne mu se prilika da se pokaje. Kaže, ne, ovaj, neprihvatljivo je i ne, nelogično da on ustraje ovaj, u, u tom dijelu, odnosno ostavlja namaza, a da, a da nije nevjernik, a da nije ostavio vjeru. Hanefije ka, jel, smatraju da se on treba, treba se zatvoriti, zatvoriti u haps, znači sve dok ne proklanja ili dok ne umri. Po Hanefijama on se ne ubija. U svakom slučaju rekli smo da ovaj mišljenje džumhur leme jeste da da nije nevjernik onaj koji iz lijenosti nemara ne obavlja namaz, nego samo da je veliki griješnik, samo veliki griješnik kojem prijeti džehennemska kazna. Čovjek može da, da završi u džehennemu zbog jednog grijeha, Bog jednog grija koji mala ne oprosti, na onom svijetu naravno. Jer tamo čovjek mora imati sve oproštene grije. Neki će, ov, neki će mu se oprostiti ovdje na Dunjaluku zbog njegovog pokajanja i teube ili zbog dobrih dijela, jer znamo da dobra dijela ovaj, brišu loša. Innel hasanati yudhibne seji'at, zaista dobra dijela brišu loša dijela. Ili tamo kada bude suđenje, možemo Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti neke grijehe tamo, može ovaj da mu Allah pobriše neke grijehe zbog e, tuđi griha prema njemu. Neko ga ogovorio, potvorio i tako dalje, pa će on davati svoje grijehe, čistice od svojih grijeha, davat će ih tom, jeli? Koje prema njemu učinio grijehe. U svakom slučaju ne treba nikada podcjenjivati i malo ovaj da kažemo smatrati bezazlenim grijehe, pa čak ni mali. Čak ni mali grijehe jer čovjek ako učini veliki grijeh to je kao neka, ima težinu kao neke stijene, koja je jedan je grijeh, ali je stijena, teška tonu. A ovamo isto kad učini tonu malih grijeha, to isto ima istu težinu. Tonu malih grijeha i tona, tona jednog grijeha, je li to isto? Jeste da se radi ovdje o pojedinačnom grijehu, ovdje o više grijeha. E kad je ovdje u pitanju sprovođenje kazni, sprovođenje šerijetskih jel, kazni, ovaj, onaj ko sprovodi ove kazne šerijetske, posebno posebno ovaj pogubljenje, odnosno smrtnu kaznu, to je vlast, odnosno kada je u pitanju kisas, to su nasljednici ubijenog, ali odredbom i dozvolom vladara. Oni mogu sprovesti kaznu. Znači ako je neko, nekom je ubio dijete, on može da, sprovede, da traži on da sprovede kaznu, da ja ću njemu glavu osjećala. Ovaj, ali pod uvjetom da je, naravno, da je kadija, da je to presudio, da je dokazano i da je ovaj, da je hakim, odnosno vladar, da je dozvolio, dopustio. Isto tako kada je u pitanju murted i bludnik koji je u braku, isto vladar donosi odluku o izvršenju kazne. Međutim, ovdje se postavlja jedno pitanje ako, ako nasljednici ubijenog, ako bez dozvoli vladara izvrše kaznu, uhvate ubicu i ubiju ga. Jesu li oni griješni? jesu griješni, ali nisu počinili djelo kufra. Oni su griješni i vladar ima pravo da ih sankcionira, da ih hapsi, ali, ne, ali nema pravo da, da im presudi ovaj smrtnu kaznu. Zato oni su izvršili ovaj, širijsku kaznu nad onim ko to zaslužuje, samo su pogriješili ovaj, pro, u proceduri i nisu smjeli da oni sprovode bez dozvole i odluke vladara. Svakako vladar kaže ima ovaj odrešenom su mu ruke da da im presudi, da ih zatvori, da ih kazni, ali ne, neće presuti da budu ubijeni. Neće presuti da budu ubijeni. Naravno, ako se uspostavi da, da je taj ubica, ako se tačno zna i utvrdi da je on ubica, međutim, može se desiti da pogriješi, da misle da je taj ubica, a ubiju pogrešnu osobu. U tom slučaju sasvim, jeli, ovaj, sasvim je drugi, druga procedura. E, s ovim hadisom ćemo završiti ovaj put.